12 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Salva Folgador, al qual li sona l'iPad, com podreu comprovar, i el d'Arturo Delgado al front del control de sou saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Ja sabeu, a partir del dilluns, que ja arrenquem a l'hora i mitja del programa, que tenim la típica qüestió, eh, que enguany anem a anar variant. Un un dia serà per a que pugueu expressar les vostres opinions i l'altre dia per a allò de votar entre dues opcions, entre tuitejar o, o favear. Qualsevol de les dues coses mmm, anirem eh, eh, combinant-les per a que tinguem absolutament eh, la vostra opinió d'una o d'altra manera eh, la veritat és que el València, entre l'entrenament d'avui i el de demà, el final de setmana l'ha tingut molt suau i és normal. Eh, hi ha molts futbolistes que estan en el clàssic virus FIFA i a més a més el cap de setmana no hi ha lliga perquè eh, para per la competició de les seleccions i ses eh, dates marcades pel calendari FIFA, la realitat a hores d'ara és que eh, fan que la Lliga, sempre que arranque, eh, parega una miqueta, em eh, perdó l'expressió, un coitus interruptus, perquè eh, sempre arranca i para i te deixa amb la sensació com que lo jugat encara no ha valgut, però sí, sí que ha valgut, sí que s'han disputat ja 6 punts en la primera divisió del futbol espanyol. Crec que en octubre, eh, al voltant del cap de setmana de l'octubre, hi ha una altra eh, solució de continuïtat per a la Lliga, eh, en aquest cas per a les seleccions, i torna a parar la, la Lliga espanyola i a partir d'ella s'enganxa fins a l'europeu de, de juny, però que de qualsevol manera estos eh, partits eh, sobretot eh, fan que els equips, sobretot quan més grans són i quan més internacionals tenen, puguen realment aprofitar, aprofitar poc aquestes setmanes, eh, perquè <laughs> els eh, equips eh, patixen l'èxode dels internacionals i el famós virus FIFA, que durant un temps semblava minvar, eh, torna a eh, manifestar-se en la seva màxima expressió altra volta, els eh, entrenadors que es queden assieme els seus futbolistes tenen poques coses que assajar i en les quals aprofundir, perquè, com dèiem, és eh, complicat tenint en compte que no hi ha quasi futbolistes als quals eh, agarrar-se. Tor torna un cap de setmana de seleccions, en el qual en la selecció espanyola, que és la que més es pertoca de prop, mmm, tenim poca cosa a la que agarrar-se, perquè l'únic que va, eh, com a fixe, és Paco Alcácer, el davanter del València Club de Futbol, que a més sembla que anirà a la banqueta. Eh, mm, si més no, Vicente del Bosque continua fiant-se més del hispano-brasiler Diego Costa, tot i els decepcionants, els decebedors partits que ha fet sempre amb el combinat nacional. I és el que passa, que pesa moltíssim el tindre un bon cartell entre la premsa de Madrid. I Vicente del Bosque ja sabem que entre les seues qualitats està sobretot la de ser molt diplomàtic i ser poc revolucionari, quan després de la tossola que se va pegar l'equip espanyol en el Mundial, el més eh, normal o el que més li poguera fer falta a esta selecció espanyola és una revolució, però ell parla sempre de transicions dolces que esperem que a l'hora de competir en juny en l'europeu, en el qual amb 24 equips se classifica fins el Tato, no siguen massa amargues. 11 i 35. Moltes coses que comentar-vos i que eh, desgranar-vos, que com sempre resumim i plasmem en les nostres 5 fotos. Vol jugar ja. Este migdia ha sigut presentat a Derlan Santos en la tenda oficial del club. El defensa brasiler ha assegurat que està en condicions de jugar si així ho desitgen uno. Estou preparado, depende do treinador, do mister. E o primeiro dia que assinei contrato aqui no clube, eu já vim preparado. cap de setmana lliure. L'equip afrontarà demà de matí l'última sessió de treball de la setmana i disposarà de cap de setmana lliure, eh, lliure perdó, en no haver lliga pel paró propiciat en els partits FIFA. Alcácer esperarà torn. Sembla que tot i els fluixos partits amb la selecció de, de Diego Costa, del Bosque torna a decantar-se per l'hispano-brasiler com a titular dissabte front a Eslovàquia. Tres años en primera, Rubén va a a cumplir... ir y se s'efemèride de tres temporadas... en la máxima categoría... El futbolista estaba muy feliz feliç ...en la segunda carrera en el Levant Unión Esportiva. Que muy orgulloso de poder cumplir tres años aquí, ¿no? En, este club, con esta, con esta afición y, bueno, sobre todo para mí es, son momentos especiales que bueno de cumplir tres años en, primera división y, en un club como, este para mí pues bueno yo creo que es que hasta ahora estoy cumpliendo mis objetivos dissabtes a les 7. És l'horari que ha escollit València Bàsquet a l'hora d'establir quan jugarà la Fondeta els seus partits en la present temporada de la Lliga. 11 i 36 en esta setmana de transició per a tornar la que ve a la Lliga i amb partits de selecció anem a fer una pausa per la publicitat i ens tornem tot el que ha donat de si la jornada així, a Esports 97 nit fins a les 12 de la nit. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Este año la vuelta al cole será mucho más divertida con la mochila de Super Murciélago. ¡Es enorme! Tiene un montón de sitio para guardar el balón y, bolsillos para meter las bebidas y un identificador para saber cuál es la mía. Ahora con Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte consigue la mochila de la vuelta al cole por solo 12,95. El domingo 6 de septiembre, la cartilla. Haz ya la reserva y no te quedes sin ella. ¿Conoces el carburante autogas? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono para adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 de la nit i 38 minuts. A meitat de camí, entre una jornada lúdico-festiva i una de treball, ha transcorregut el, la jornada en el València de Futbol. De matí, la presentació d'Aderlan Santos, de la qual ara ens parla Folgado, i també es va parlar de la vespada on hi ha hagut una miqueta de tot. Xiquets, paintball, no sé si alguna actuació del grup Parxís. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Eh, nos una miqueta el tema. Pues ha sigut eh, una eh, circumstància curiosa la d'esta vesprada. És cert que aire futbolistes del València van treballar a doble, en doble sessió a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna i que quan això habitualment eh, ocorre sempre descansen el dia següent pel matí i treballen eh, de vesprada. El que passa que avui el treball pues, eh, ha consistit Manolo en entrenar en companyia d'uns eh, xiquets que van mm -hmm. prendre la comunió el passat mes de, de maig i posteriorment en una, en una jornada de, de paintball on han acudit tots els membres de la primera plantilla del València, inclosos pues, membres del cosmèdic, cos eh, tècnic i eh, treballadors, utilleros del, del dia a dia. Habitualment saps que el València en el mes de maig sempre programa una sessió de vesprada, la Lliga ja normalment ha acabat, i convida tots els xiquets que prenen la comunió en aquestes eh, dates que han posat prèviament els, la seva llista de comunió a les tendes oficials del València, bueno, pues, eh, com a premi o a canvi el València els convida eh, una vesprada a treballar en compañía de los miembros de la primera plantilla. Pero un problema de dates la campaña pasada, no esta ser. habitual jornada no va a poder celebrarse, s'ha celebrat en el dia d'avui, però en una volta està conclòs, els futbolistes Manolo s'han traslladat eh, a un lloc lúdic que està al costat de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna per a jugar al paintball. Per tant, la jornada efectivament ha sigut eh, força eh, divertida, molt divertida. Un joc lúdic al costat de Paterna per jugar al paintball? No, sé, sí. no sé l'antic edifici de Canal 9? hi ha unes instal·lacions molt a prop de les instal·lacions de la ciutat però no són les de Canal Materna. No, mm, a Burjassot se podia llevar també al paintball, però Imagine. de moment encara no li volen eh, treure aquest partit. Val, perfecte. Eh, alguna cosa més de l'entrenament del dia d'avui? Mira, destacar... Que ha donat poc de sí, la veritat. Sí, destacar simplement que Cancelo sembla que ha superat un microtrencament eh, fibrilar que va impedir-li participar en el últim compromís de Lliga, el que se va disputar el passat de setmana a Mestalla davant el Deportivo. Sembla que el futbolista ja ha superat aquesta dolència i que la pròxima setmana, on recordem, será Baixa para visitar el Molinón Antonio Barragán, pues afortunadamente yo Cancelo, que ha de ser titular, ja estarà, eh, recupera Manolo, d'eixe microtrencament eh, fibrilar. Perfecte. Això és que, que ha donat l'entrenament eh, o la sessió o el dia per al València en la vesprada. En el matí ens ha deixat la eh, presentació del defensa brasiler procedent de l'Sporting de Braga, 9 milions i mig de traspàs, Aderlan Santos. Aderlan amb una L o amb dos finalment? Dos L's. Dos L's. Sí, se diu Aderlan, però s'escriu Aderjan Santos. Val. Pers. Oye, perquè jo fins ara no ho havia mai amb dos L's. vaig, L's. vaig veure l'anunci oficial del club ja amb dos L's i dic, algo, a, per alguna cosa ho hauran fet. A mi m'ha passat igual, dic, que jo ho escrivia mal fins, <laughs> fins que avui he vist que efectivament el València escriu el nom amb doble, amb doble, amb doble L. Per cert, Manolo, uh -huh. una mhm. anècdota que m'ha ocorregut quan eh, anava camí de la tenda oficial del València Club de Futbol. M'he traslladat en, eh, en metro per allò de que bueno, és molt complicat aparcar en el centre de, de València. Certament, i per això està el transport públic. He baixat del metro uh -huh. i de repent eh, me criden. <laughs> me criden per un nom, diu, ui, me xire, i des de la finestreta de la màquina que conduís el, el la metro, cabina del conductor, de la cabina del conductor del, del metro, s'assoma uh -huh. al cap, una persona asoma al seu cap, i me diu que era oient nostre, Ah, molt bé. Que ens enviava una salutació, que ens escolta totes les nits. Perfecte. Que ja va estar present en, aquell, saludem, com li en, diuen? en aquell últim programa ah. de la taula esportiva, que ens segueix des de bueno, pues aquella desgraciadament eh, extinta Etapa. Eh, Radio Nou. Uh mhm. -huh. I bueno, li demanat el nom i li dic que li dedicaríem el programa pel detall. Uh mhm. -huh. que per a Francisco Torrecilla Estebar, tota una forta abraçada Molt i bé. la I gràcies per estar ahí. I gràcies, I gràcies per estar ahí. Sí, senyor. Jo, la veritat és que m'ha assustat quan m'ha cridat una persona que conduix el, el metro per un home, i, alguna cosa fa mal. Però bueno, no, no, no. És que que no, mal, no? És que era un oient. Bueno, i ara sí. Eh, Aderlan Santos. Aderlan Santos. S'ha estrenat avui també en presentacions, jo no el recordé. Kim Ko. Jo tampoc. Ha d'estar l'Aihun fora, Singapur. Correcte. Controlant alguna de les eh, 3.000 empreses que té Peter Lim. I avui, per tant, s'estrena en una presentació Kim Ko que li ha donat la benvinguda a Aderlan Santos. Thank you all for coming to today's presentation. We are all here to welcome Santos. Muchas gracias por venir todos a la presentación de hoy. Es un placer dar la bienvenida a, a, Adelan Santos. Every one of us knows Santos well, and we look forward to many happy games with Santos, and we look forward to your support for the club and for Santos while he's here. Conocemos bien a Santos y tenemos muchas ganas de verle aquí en Valencia mucho tiempo. Eh, le, esperamos mucha, mucha suerte y queremos que todo el mundo le apoye y que apoyen al club. So on behalf of the club, may we all welcome Santos. De parte del club, bienvenida a Santos. Quin coi el seu traductor. Aderland Santos, també en companyia d'un traductor, encara que no el posem, Manolo, perquè jo crec que s'entén perfectament. Aderland Santos, que diu o que ha garantit... Però el brasiler parla un portuguès, portuguès prou se li, entenible. Se li a voltes és molt tancat, però esta volta és molt entenible. Se li entén i diu que està, o ha garantit, que està preparat per a ser titular ja en el Molinón si Nuno li ho demana. Estou preparado, depende del entrenador, do míster, E a, o primeiro dia que assinei contrato aqui no clube, eu já vim preparado. Estava jogando, estava trabalhando, agora é aniquilar os processos o mais rápido possível. Essa parada FIFA foi bom para mim também, para poder aniquilar os processos e se o Mister contar em me escalar, eu vou estar preparado. Aderlan Santos, preparada para jugar en el Molinón, se le ha preguntado si conocía aquella historia, Manolo, recordarás quan el Valencia el porta así eh, i per sorpresa un mitjà de comunicació el, el descobrís, estava passant la revisió mèdica en aquell moment tota la informació que arriba des de Portugal sí. diu que eh, anava cedit al Mónaco per a facilitar l'eixida d'Abdenur se li ha preguntat a Derlan Santos si tenia constància d'això i si en algun moment de l'operació operació se'n podia haver anat cap al Mónaco, ha dit que no. Eu fiquei sabendo também por meio de comunicação, mas nenhum momento alguém da parte diretiva do clube, algum diretor, não, não falou comigo acerca de, de ser emprestado ou não. É, quando eu vim para cá foi para firmar contrato com, com Valência, mas nunca chegou a mim ser cedido. Ningú va parlar amb Bain i li va dir sobre la possibilitat d'eixir-se dit. Simplement tenia constància uh mhm. -huh. a través de mitjans de comunicació. Aderlan Santos, feliç, eh, content, a parlar fins i tot de guanyar títols en València. Agradecer a todos que compareceram aqui. A adaptação está sendo boa, a experiência é boa. Espero estrear o mais breve possível, fazer por merecer e e trabalhar muito para conquistar as vitórias e conquistar títulos, que o, é o que o Valência merece. Porque era um sonho representar um grande clube é, a nível mundial. E agora é fazer por merecer e trabalhar dia a dia e conquistar os nossos objetivos. Bueno, pues, eh, això ha dit Adelan Santos, el eh, jugador del València Club de Futbol. Bueno, pues... Eh, Mangalà ha pegado un raje del València? Sí, Mangalà en... Es... Manguerà ha pegat un raje en del València. I en Sky Sports, Cancelà, Cancelà. ha dit vaig rebutjar el València perquè haguera sigut un, donar un pas enrere en la meva carrera esportiva. titular de eh, Cancelá en Sky Sports. Bueno, pues eh, con su parcelo y coma que diría que no hubo vindre. Sí. Así, lo importante es que la gent que estiga en el projecte que creguen ell, si no, no val la pena que vinguin per molt bons que, que siguen per a eh, el dissabte que juga Espanya contra Eslovàquia sembla que Alcácer banqueta, no? Pinta mal lo de Paco Alcácer, de moment sembla que li trau ventatge en la titularitat Diego Costa, veurem que és el que ocorre, encara resta la sessió preparatòria de divendres, però tot el que ens arriba des de la selecció espanyola apunta a la titularitat per a Diego Costa. Perfecte, alguna cosa més a comentar del pues València? ràpidament, rival del València en la Lliga de Campions, el Zenit ah, sí? de San Petersburgo. Està nerviós, està nervioset, Vilasboas. Sis partits de sanció al portugués André Vilas Boas, en la Lliga. Zenit de San Petersburgo, en la Lliga, per espentar el quart àrbitre durant el partit de Lliga russa davant el Krilia Sobetov. 11 48, una pausa i parlem del Llevant. Tres anys porta ja Rubén García Santos amb el conjunt llevantinista en la primera divisió. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno los libros, los zapatos y el chanda. Y encima también necesito un portátil. Uf. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Si te agrada el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 49, Folgado. Tres anys ja de Rubén en la primera plantilla llevant d'una esportiva. Sí, tres anys en eh, Manolo no massa bons l'últim, eh? en companyia de primer de Mendilibar, va tindre problemes per a ser titular fins i tot amb un tècnic que confia en aquest perfil de futbolista com Mendilibar. després tampoc va tindre massa canxa en Alcaraz, continúa sense ser titular en este comenzamiento de liga, esperen que cambie las cosas, espera Rubén, que efectivamente este matiz protagonista desde la sala de prensa de Buñol, de esos tres años, tres temporadas como futbolista de la primera plantilla Granota. Sí, bueno, la verdad que, que muy orgulloso ¿no? de poder cumplir tres años aquí, ¿no? En, este club, con esta, con esta afición y, bueno, sobre todo para mí son momentos especiales que bueno, de cumplir tres años en, en primera división y, y en un club como, este para mí, pues bueno, yo creo que es que, hasta ahora estoy cumpliendo mis objetivos, estoy... ¿Quién me iba a decir, no? Que hace tres años que, iba a seguir en primera división, que iba a cumplirse tantos partidos y, bueno, la verdad que, espero poder seguir aquí muchos años más y sobre todo cumplirlos aquí. Rubén, que parla también del, del equipo que acaba de configurar el llevantura Esportiva para esta temporada. Teníamos que cambiar un poco la dinámica del término y, y, del año pasado, ¿no? Porque sí que es verdad que fue un año complicado y difícil y, y bueno, a priori esta temporada también el comienzo eh, eh, no iba a ser fácil, ¿no? evidentemente veníamos de, un poco de, eso, ¿no? del recuerdo del año pasado y, yo creo que, que, tenemos mucho más claras las cosas, eh, estamos haciendo bien las cosas, yo creo que conseguimos un buen empate allí en Las Palmas, el, partido de casa evidentemente se, se, tornó un poco al principio con la expulsión y yo creo que tenemos que olvidar un poco esas malas actuaciones y, pensar un poco en, lo que viene ahora, que bueno, creo que son dos, dos partidos muy importantes, sobre todo de casa en Sevilla es el primero y, va a ser muy difícil. Eh, tenemos una semana ahora para trabajar fuerte y, esperemos ahora llegar bien al partido de Sevilla porque evidentemente es un rival muy complicado. Bueno, pues eh, Rubén, pero te a la información del Joventut Esportiva, avui Torra, Abans de la caña, de la cañita que llega ah, pega Lucas Alcaraz, pues Torra y imatge muy curiosa la de Davidson tirando de Gioli, era este prefabricat? D'Iverson tirant de Gioli. Tirant de Gioli, sí. Que, bonico tot. Sí, senyor. Que bonico tot. De... Has descobert, arribat me... a ser quere, Crec, que me, Gioli. crec que me queda en la frase d'Iverson tirant de Gioli. Sí, senyor. Sí, que I, de... era, I era el que se venja... Sí, el, el, el sí, de el este, eh, com se diga. <laughs> com se diga. Exacte. Si vol algo que fique pull. 11 i 52. Fogado, moltes gràcies, eh? Un plaer, Manolo. el <laughs> plaer a ah, estar meu. Pausa per a la publicitat i en tornar de la pausa parlem amb Juanma Romero de València Bàsquet i de molts aspectes que han succeït avui. al voltant de l'equip taronja. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913 o si prefieres te llaman ellos visitando su web www.bombasarrollo.es Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Parlem de bàsquet, moltes coses les que xerraran el dia d'avui amb el nostre company Juanma Romero. Hola Romero, què tal? Bona nit. Hola Manolo, bona nit. Començant perquè València Bàsquet ja ha determinat qui va ser el seu horari dels partits que jugui a la Fonteta com a local en la Lliga. Efectivament, eh, ja esta temporada, eh, desgraciadament, l'equip no va jugar en l'Eurolliga, va jugar a l'Eurocup, que es disputarà el dimarts, i d'esta manera València Bàsquet, que ha anunciat que els seus partits com a local en la Fonteta es disputaran eh, tots els dissabtes a partir de les eh, 7 de la vesprada. Jo crec que és un horari clàssic de València Bàsquet, un horari a més que jo crec que agrada a pràcticament tota eh, la massa social de, de l'equip taronxa, així que el València Bàsquet jugarà seus partits com a local en la Fonteta els dissabtes a partir de les 7 eh, de la Esperem que siga un horari exitós per al València Bàsquet de cara a la propera temporada. Sí, eh, i que siga un horari còmode també per a la gent que sol acudir a la, a la fondeta, <laughs> a la remosada fondeta, a la, a la eh, tunejada fondeta, igual que més o menys tuneja Mestalla, i es pareix una bona mesura, eh, també es pareix una molt bona mesura el que està fent València Bàsquet amb la, amb la fondeta. Llevar-li i rentar-li la cara al pavelló on juga el conjunt d'Aronja els seus eh, partits. Antoine Dio, ahir donàvem la notícia que s'ha lesionat. A hores d'ara eh, mm, parlen, no vaig a dir ni que discutixen, perquè me diuen que les converses eh, són en un to molt cordial, parlen València, València Bàsquet i la Federació Francesa a veure si el jugador es recupera en França o directament ve a València Fero. Sí, la intenció inicial de la Federació Francesa era de que el jugador eh, es poguera quedar no, amb els seus companys encara que no pot ja jugar Ara mateix eh, França està concentrada a Montpellier, on va jugar els partits d'esta primera fase de l'Eurobàsquet, però València Bàsquet ja ha contactat amb la Federació Francesa per tal de que deixi Antoine Diot eh, vindre hasta, hasta València. L'intenció, evidentment, és que este, estic allà treballant amb els metges, amb els recuperadors de, de València Bàsquet i d'esta manera se puga se supervisar no?, de primera mà com eh, va aquesta lesió muscular d'Antoine Diot n'hi ha bona, bona fluidesa perquè també el jugador ha dit que ara mateix, encara que li agrada estar en França, pues sap que el seu club és el, el València Bàsquet i ha dit que si València Bàsquet lo demana, ell vol, vol vindre a València i d'esta manera, si no n'hi ha res eh, estrany, l'intenció és que a inicis de la propera setmana, ja siga dilluns, dimarts, dimecres a més tardar, el jugador ja estiga a València, ja se es comença a treballar en ell i sobretot se diagnostique el temps que va estar de, de baixa, perquè hem de dir, Manolo, en principi no és eh, gens greu, se parla d'unes dues setmanes com a màxim, però si hi haguera algun problema que, que arrossegara el jugador i que li poguera retardar eh, la seva participació en València Bàsquet, no es descarta inclús eh, buscar en el mercat un jugador temporero que poguera cobrir eh, per el temps que poguera estar Diot de, de baixa, però això fins que no arriba el jugador no es sabrà i per això València Bàsquet vol que quan eh, més prompte possible el jugador eh, vinga, vinga a València. O sigui, possibilitat de temporero en virtut i en la relació de l'abast de la dolència que puga atendre Antoine Dio. Anotem aquesta circumstància, al igual que la d'un nom que s'ha vinculat en el dia d'avui a València Bàsquet, el de Jordi Trias. Efectivament, és un jugador veterà que ha jugat les últimes dues temporades a les files del Morabanc Andorra, on va ascendir a la Lliga ACB i que, eh, recordem, eh, València Bàsquet encara no ha tancat eh, de manera definitiva el seu planter per a, per a la temporada, perquè necessita un cupo, un jugador espanyol, després d'aquest fitxatge frustrat de Víctor Claver, pues encara necessita un jugador nacional, evidentment amb un rol més secundari i sobretot un jugador que cobrisca el joc interior. Ara mateix Jordi Trias no té equip, no ha continuat en Andorra, Estaba estaba la opción de eh, jugar al filial del Barça, que va a jugar a la Aleporo, lo que sería la segunda división del básquet, pero esta cridada o este interés de Valencia Bàsquet podría hacer que Jordi Trias pudiera vincularse a Mele Conchune Taroncha. Incluso se parla de que podría ser opción de un contrato de una temporada més altra opcional y desde luego es un jugador yo creo, que al en experiencia, que ayudaría en el entrenamiento y que evidentemente, si Pedro Martínez lo considerarà oportú, pues, podria ajudar inclús a l'equip en determinats partits. Un jugador que, curiosament, va estar en l'òrbita de València Bàsquet ja fa unes temporades i un jugador en experiència en Girona o Barça, entre altres, i ara finalment en el consum de, de l'Andorra. El tema dels eh, cupos. Molt bé, Romero, gràcies. Gràcies, bona Parlem nit. Parlem la setmana vinent. Anem a deixar-ho així, recordant que demà no tenim programa, perquè en enguany emetem de diumenge a dijous, és a dir que tornarem el diumenge, perquè a més de cada setmana no hi ha futbol per a la Lliga, ja sabeu, per els compromisos internacionals. Així que, com sempre, agraïm el treball d'Artur Delgado i de Salva Fogado. Anem a acomiadar-se, ja saben. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins diumenge. Decidimos recorrer dos caminos Decidimos conquistar el ancho mar Descansar no eran los planes del destino. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás. Confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh, La carretera me dice 97.7 97.